your host, Ramon Bautista. Hello, hello, hello to our audiences from around the world. This is the Philippines' number one comedy show. Ayan, ano? Where it's no holds barred. We can talk about anything and everything. Masturbation, penetration, corporations, and the Cubao Station. <laughs> Sorry, corny ako. Okay, Simulan na natin kagad to. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Dahil ang una nating mapapanood sa tatlong komedyante ngayong gabi, eto, malakas to. Number one in the world. Kaso lang, medyo natalo. Let's welcome on stage the master, Alex Calleja. Pilipino ay matatapang dahil tayo lang ang nakakatawid sa EDSA ng ganito. Di ba ang tapang mo? Naniniwala ka na ang kamay na to ay pipigil ng bus. Sa sobrang tapang mo, nagyaya ka pa ng ibang tao, sumabay kayo sa akin, akong bahala sa inyo. Nakakabilib talaga sa EDSA. Sa EDSA lang ako nakakita pag nagdadrive ako, nakakita ko ng isang pirasong sapato sa daan. Anong kwento behind that? May tumatawid, paano natanggalin sa pasko? Hayaan mo na mamatay tayo dito. Iba talaga, iba ang Pinoy. Kaya, kaya lang, hindi ko paliwanag din sa Pilipinas. Pag may mga bisita ako mga foreigners, pag pupunta kami sa Laguna, Batangas, at magsi-CR sila, lagi tayo nakakita ng CR na nasa labas, na nakalagay ito ha, limang piso iye, sampung piso tae. Hindi ko paliwanag talaga. Sasabihin ninyo, ba't may presyo yan, di ba? Sapat mas mahal yung tae. May stock market ba ng tae na? Sandali, ah, ah, medyo nagmamahal. Mahal mo yung tae. Mahal yung tae ngayon. Wala sana akong problema doon. Ang pinuproblema ko yung supervisor sa loob ng CR. Paano pag may umeb, tapos naiiye, may sisib na po, 15 yan, ha? Sira ulo ka, 15 yan. Kaya minsan, alam mo, huwag natin pagtawanan ng tayo. Ang tayo ay kaibigan natin, napansin mo, di ba? Pag natatay ka na sa traffic, hindi siya magle-let go hanggang nasa traffic ka. Kakapit yan, kakapit yan. Magkasama kayo niyan. Pero pag nakita niya na yung bahay mo, kahit bubong pa lang, puta, bibigayan. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na. Minsan pag nag ako sa Pilipinas, gusto ko nagbabakasyon eh. Nagpunta ako sa Japan. At pag pupunta ka sa Japan, ano mga sinasakyan natin? Gusto natin makatipid. Ang pinipili natin, Cebu Pacific, Peace of air. Alam niyo ba yung Peace of air? Yeah. Yung Peace of air, yung pag binili mo ngayon, after two years, sakakalilipad. kalilipad. Binili mo, kayo pa ng boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. At ako, ang piso fare, wag na kayong sumakay sa piso fare kasi yung Cebu Pacific, dinidiscriminate yung mga piso fare passenger compared sa regular fare passenger. Ganito ang ano nila, announcement nila. Attention all regular fare passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piece of air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father at habang nasa, nasa ito na naman ha, ah, habang nasa aeroplano ako, nakapila ako sa toilet, may, naku, ako nakasunod eh, may lumabas na babae, ang ganda, na-distract ako, sa ko, ang ganda nun ah. Nung pagpasok ko sa toilet, ano man nangyari? Iniwan niya yung ebs niya. Hindi na ako makalabas. Miss, yung ebs mo, oh, naiwan mo. Kasi ah. hindi naman niniwala yung mga hype na yun. Puntado ka, ebs mo na yun, gago ka ha. Ah. Ang problema pagbalik ko, nakakainis kasi obligasyon ko na siya. Hindi ko siya kaano-ano, pero responsibility ko na yung hype na tayo na yun tinitignan ko siya, we have nothing in common. At nakakainis sa mga, sa mga flash ng mga, ano, ng mga aeroplano. Di ba maingay, walang tubig? Ganito yung tunog. Kahit yung piloto na rin, tanga sino yun? Trantado yun, ah. Pagdating ko sa Japan, ang ganda sa Japan, promise, ang walang krimen. Pagpunta ko sa hotel, ang nagustuhan ko doon, yung inodoro. Nakapunta na ba sa Japan? Yung inodoro, pag upo kayo, automatic umiinit. Ang daming pinipindot, para ang sasakay sa spaceship. Pag pinindot mo to, may tutugtog. Pag pinindot mo, may aamoy. Ang pinaagusto ko doon, yung bidet. Alam mo yung bidet, may lumalabas sa tubig. Paglabas niya, alam niya kung saan tatama. Eksakto sa butas. Pag tama niya, parang question ko, sabi, paano nababakla ako ha? Kahit galawin mo, susundan ka niya eh. Nasa labas na ako ng kwarto, sumusunod pa rin yung tubig eh. Hayop na yan eh. Kaya pagbalik ko sa Pilipinas, alam mo, hindi, hindi na ako nagre-reklamo. Maganda talaga sa Pilipinas. Huwag kayong mag... Pag nasa traffic ako, hindi ko na pinoproblema. Pag nasa traffic, alam bakit? Ang sarap basahin ng mga billboard eh. Mal malilibang ka. Unang-unang billboard na nabasa ko na tontuwa talaga ako. Ha? Yung ano, alam niyo ba to? Yung St. Peter Memorial. Hindi ko alam kung ba't sila, inaprubahan nila yung billboard na yun ha. Nag-meeting sila, nagustuhan nila yon, linagay nila sa billboard. Eto nakalagay. 50% off from July to December. Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ko yon? Na, yung uh, ah, St. Peter may promo ah. Baka gusto mong i-avail. Alam mo yung mga pinag-uusapan natin yung mga pataya, ito, nabibisit ako sa paniniwala ng mga Pinoy. Alam niyo ba yung paniniwala ng mga Pinoy? Pag napumunta ka sa lamay, pag uuwi ka, huwag kang dederecho sa bahay nyo magpapagpag ka muna. Dadaan ka muna sa Starbucks o kahit sa anumang restaurant. Naisip ko lang, ganun ba katanga mga multo natin? Na pag sinundan ka niya at dumaan ka sa Starbucks, oh my God, shit, dumaan pa siya sa Starbucks. Ayoko na. I have no time for this. Babalik na ako duramay. Ang tanga ba ng mahamulto natin na nag-give up kagad sila Parang ganun din sa mga ano natin, building natin. Di ba? Ang building natin, pag sumakay ka sa elevator, 11, 12, walang 13, 14 ang kasunod. Ganun ba katanga ang mga multo at masamang espiritu na pagsakay nila? 11, 12, 14, shit, wala silang 13, ha? Ang galing ng building na to, ha? At anong madalas iniinom sa, ano, sa, sa lamay, di ba? Sesto. Ano ka parte ng Sesto? Yung sponsor nito, Skyflix, di ba? <laughs> Hindi na, di na, Miss iFlix, tapos Skyflix. Kailangan paliwanag, kailangan paliwanag, gano'n, no? Tagal eh, sabi ng... <laughs> Tagal ko naisip yun! Sino umin ng sesto dito? Oh, marami nang umate ng lamay. Di ba ang sesto lagi nasa lamay yan? Nasa icebox, sina may sesto dito eh strawberry, gusto ko orange. Alam mo ba't gustong gusto kong sesto? Ito lang kaysa isang orange juice sa buong mundo na hindi mo matatanggap na ubus na. Di ba? Puta, meron pa to eh. Kinipigap yan. Sabi na ba, meron pa eh. Hayop kalaway mo na yon. Alam mo, kung ako makakausap ko may-ari ng sesto, sasabihin ko sa kanya, gagawan ko siya ng commercial. Yung mabilis lang. Yung hindi siya masyado gagastos. Yung marireach niya yung target market niya. Parang ganito lang. Mamamatay na ba? Sesto. Naghihingalo na ba? Sesto. Mag-collaborate sila ng St. Peter, di ba? Get St. Peter, get two boxes of sesto. Ang dali. Bisit na bisit ako sa mga taong hindi gumagawa ng magandang commercial. Ayoko na nagsisinungaling na commercial. Ang unang nagsisinungaling na commercial na bisit na bisit ako, yung commercial ng beer. San Miglite. Saan siya nagpapakita? Lagi nagsasayawan sa bar. Lasing, nagsasayawan ng putya. Si Sampinto, lasing, nag-swimming, umahon, sexy pa rin ang lakad. Hindi mangyayari yon. Ang babaeng lasing, nag-swimming, hindi naaahon yun. Nakagaito yun, no? Oh. Gusto mo ako? Lusong ka. Kung ako gagawa ng commercial ng beer, ang bilis lang. Parang gayto lang. Red Doors, ito ang tama! <laughs> ko siya! At napapansin mo, iba ang suka ng mayaman sa mahirap. Pag sumusuka na, di ba? Ang suka ng mayaman, steak, caviar, pizza, french fries. Ang mahirap pag sumuka, green lang. Tapos may kasamang dingdong. Walang yan dingdong yan, hindi natutunaw, di ba? Diba, kahit anong gawin mo, pag linunok mo, buo na naman! Ayan. Huwag niyo siyang i-invite sa mga lamay niyo dahil pagtatawanan lang niya kayo. <laughs> okay naman, eto. Uh, meron tayong gagawing game. Ayan, ano? Siyempre sa game na to, ang panalo lang, tayong lahat. No? Kasi dahil siyempre bibigyan nila tayo ng sobrang nakakatawang mga hirit. Ang game na ito ay tinatawag na Don't Say That. This is Don't Say That. bumalik, palakpakan natin, the master, Alex Calleja, Papi Jeps Galion, and Papi Aldo Cuervo. Ayan, okay, alam niyo na yung rules. Ito ang game na Don't Say That. Lalabas sa screen ang word, lalapit yung isa dito para manghula. Tapos, yung mga bawal na salita, ifa flash din natin. Try nila, best nila para makuha yung salita. Ganun kasimple. Okay, sino yung magsisimula? At ah, pinakamay edad. Pinakamay edad dyan, pare. Ako talaga. Seniority eh, no? Ready ka na? Okay, game. Ang ating unang word. They cannot say pera, salapi, and sweldo. Game. Binibigay ito kapag ka-birthday mo. Um... Cake! Cake yan! Cake! Hmm. De, de, de. Um, you can donate it. Dugo, dugo yan, dugo. Hindi, hindi. Sp- sperm, sperm. Sipas, Hindi! Ay, siyempre, dinodate ko yung sperm sipa, ko ano eh. sipa. Ito, ano to? Meron, to, meron din ito yung Mexico. Um, Mexican sperm. Hindi! Ah. Ano, iba, iba! Meron din yung Mexico, meron Ano? din um, It keeps rising and Mexico. falling. Nachos, nachos. Kadalasan tumaas, tsaka bumaba. Titi ko, titi ko yan. Hindi! Meksikano! Hey, hindi! No, no, you, you give it to beggars. Titi ko nga! Hindi! Ah, Binibigay ko! Isa lang, nakuha ko Yung maliliit na denomination ito kapag sinubo mo, lasang regla! Peso, peso yan. Tama! Tama! Hala, hindi mo ulaan eh. nag ko yung regla, pare. Second word. They cannot say tata, chinelas, and taya. Okay, game. Ito yung second word. Game. Lagi ko ginagawa nung bata ako. Jakol! <laughs> okay, sorry. We did this a lot in the 90s. Game yan eh. Um, family computer. Hindi, pinalitan nito ang internet. Porn, porn! We do this in the streets. We do this in the streets. Um, um, snatcher, snatching. Oh no! Pambata to, pambata, pambata. Ano? Cartoons, cartoons. Sikat to sa mga ah. lalaki. Porn, porn. Doon talaga ako dinadala eh. Oh, tama na, tama na! Kung makawala. <laughs> Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Aldo. Mm, you do this with your friends. <laughs> Okay, tama na yun! May kubo ako eh. Ha? <laughs> Friends yun eh. Okay, sirit na! Tumbang preso! Layo, kulilagyan niyo ako ng like Tin can, sleepers. oh my God. Okay, palakpakan natin sila. Eto, hindi pa kumakain to. Straight out of Tondo. Alam nyo naman, yung Tondo, medyo may masamang image. Sinasabi nila pagka, di ba, pagka taga Tondo, snatcher, di ba, hold upper, tsaka nang hawak ng susunong may susunong may syota. Hindi naman lahat ganun. Pero itong performer nating susunod, ganun. Palakpakan natin! Jeps Galion! Gaya na sinabi ni Ramon, taga-tundo ako, so alam niyo na ibig sabihin nun, hold up to! <laughs> Labas yun yung mga wild biro lang. Alam niyo, Maraming pagkakaiba sa amin sa Tondo at sa mga ibang lugar. Ah, teka, matanong nga natin to sa crowd natin. Ma'am, taga saan po tayo? Ah, Quezon City po. Quezon City. Sa Quezon City, marami tayong pagkakaiba talaga eh, sa amin sa Tondo. Iba yung mga gamit nating terminolohiya. Ang ginagamit na ito, ah, ano tawag sa inyo dun sa mga taong wala silang bahay, tapos nakikitira sila sa lugar na hindi naman kanila, tapos nagtatayo sila ng barong-barong doon. Ang tawag doon? Squatter. Medyo minion, ha? Pero hindi, may, meron term kami doon talaga, medyo in, in, in uh, ah, neighbors, ang tawag namin doon sa tundo. Di, alam nyo. <laughs> Bukod doon, marami pa rin pagkakaiba, ha? Uh, madalas sa amin sa tundo, wala kami ng mga malalaking mga uh, grocery. Ang madalas sa amin, sari-sari store. Ang problema sa sari-sari store, kapag wala silang panukli, anong sinusukli nila sa atin? Candy! Di ba, Candy? Putang ina naman, napaka-hassle. Kanina bago ako pumunta rito, pumunta ako sa tindahan, bumili ako, sabi sa akin ng tendera, ah, kuya, pasensya ka na, wala kasi kaming barya, baka naman pwedeng candy na lang iisukli namin sa'yo. Nagkaalit ako, sabi ko, alam mo ate, unang-una, hindi ko responsibilidad na wala kayong barya, ha? Tindahan kayo, dapat lagi kayo may ready padukli dahil hindi nyo dapat na-expect na meron kaming baryang padukli. Tsaka pangalawa, putang ina naman, isang libo yung pera mga kapwa ko mahirap. Hindi naman po ako galit, no? <laughs> Hindi, marami din talaga, alam mo, sa tondo, nakakatakot. Sabi nila, nakakatakot daw. Medyo. Hindi, alam niyo, hindi ko alam. Madalas talaga nangyari sa akin yung nakaraang eleksyon. Naharang ako sa checkpoint. Riding in tandem daw ako. Riding in tandem, Panginoong Mahabagin. Nakiusap ako dun sa pulis, lumapit ako, sabi ko, Mamang pulis, baka naman oh, pwede niyo akong pauwiin. Hindi ho ako riding in tandem. Wala akong motor! <laughs> Naglalakad lang ako eh. <laughs> Naka-helmet ako, pero walang basagan ng trip. <laughs> Ayun, kinulong niya ako. pero alam niyo, uh, speaking of pangarap sa buhay, ano, may mga pangarap din ako. Mahilig talaga akong ano eh, uh, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Sino ba rito nagmamaneo, guys? Taas kamay. Ayun, pare. Yeah, pare. Uh, ano pong kotse binamaneho natin, Brad? Ha? Bios. Anong kulay? Maroon na Bios. Okay. Palakpakan naman natin, sir. Mukhang pinagdipunan eh. Pina pinag pinagdipunan naman yan. Alam nyo kasi ako, sobra talaga pangarap ko magkaroon ng sasakyan. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Gagawa ako ng paraan. Pagdating ng panahon, makakanakaw din ako ng sasakyan. Hello pare, bios daw na maroon. Oo. Oo, oh, naka-gray, kulot. Pero magsama ka ng marami, puta mo, medyo malaki ito eh. Oo, oh, mamartilyuhin natin sa tuhod. oh, sige. <laughs> Hindi, joke lang, parang hindi natin gagawin yan, ha? Biro lang yon ha? Gagasgasan ko lang na susi yung kotse mo, ha? <laughs> Alam mo, naiinis ako dun sa asawa ko. Ito, ha, mga lalaki, kampi-kampi tayo. Naiinis ako dun sa asawa ko kasi ang hilig-hilig niyang makipag-away ng wrong timing. Sa inyo ako, guys! You feel me? Come on! Palagparan mga lalaki! Ngayon lang! Di ba? Wrong timing makipag-away kung kailan finals ng NBA, may magandang <laughs> laban ng UFC. Gusto mo yung kinakain mo, sa kanya aawayan na ng puta naman, di ba? Napapalakpak ka, Brad. Katabi mo yata yung misis mo. Outside, di ko lang po mamaya. <laughs> di ba? Ang hassle nun. Isang beses nag-away kami ng asawa ko, kumakain ako, ang ulam pa naman, crispy pata, ang kapal ng taba, tapos ang lutong ng balat. Hindi pa dumadampi sa labi ko yung crispy pata, nandito pa lang. Puro sermon agad ang inabot ko. Sabi niya sa akin, Hey! Putang ina ko magpapakamatay ka, magpakamatay ka na ng diretso. Kasi yung ganyan, atakihin ka sa puso, magiging gulay ka, alagaan ka namin ng anak mo, gago. Naggalit ako! Naggalit din siya. Nagtaas ako ng boses, nagtaas din siya ng boses, nagdabog ako, nagdabog din siya. Ipinukul ko yung plato, ipinukul niya yung plato, umiyak siya, nag-sorry ako. Maliit lang na issue, papalaki pa. Isang beses nag-away kami ng asawa ko. Alam niyo ba kung saan? Paghuhugas lang ng pinggan. Punya tera, paghuhugas lang ng pinggan. Ang sabi niya sa akin, Hay nako, naghugas ka ng pinggan, hindi mo naman pinunasan ng lababo. Kapag ka hindi mo pinunasan ng lababo, alam mo kung ano mangyari dyan, magkakaroon ng mikrobe dyan. Kapag ka nagkaroon ng mikrobe dyan, nilalagay mo sa lababo, plato. Saan mo pinakakain ng anak mo? Sa plato, nung klaseng tatay ka. Ako na naman yung mali, ikaw na naman yung tama, di ikaw na lang yung gumawa, putang ina ka! Hindi na kita mahal, gago. Sana nabangga ka ng truck. Umugusto ako nung gabi na yun. Di tayo sana nagkakaganito. Puta, pakyo ka! Hindi na kita mahal. Hayop ko, malis ka sa pamamahay ko. Pakyo! Yun ang sabi ko sa loob ng utak ko habang pinupunasan ko ang lababo. Maraming salamat. Ako po si Jax Galion. Salamat po. This is socially unacceptable. Let's welcome on stage Alex Calleja. Jeps Galion. And Aldo Cuervo. Yan. Okay. Ito gagawin natin, ano? Meron tayong ah, microphone dito. Isa-isa sa inyo, lalapit dito. At uh, depende sa topic na sasabihin ko, sasabihin nyo kung ano yung mga mahihirit nyo doon. Okay? Okay, simulan na natin. Topic number one. Bad things to say at the funeral. Ang dami ko na napuntang patay. Ito pinapangit. Uy, condolence ha. Feeling ko masaya naman sila na nanay mo sa impyerno. It's okay, tita. Don't worry. Remember, you can't spell funeral without fun. Kanina ko sisigilin yung utang niya. Ganda ng barong niya. Kano kaya bentahan ito ngayon? Naganda ka pa sa barong? 200 lang para ako kukuha. May isa pang kabaong puta, St. Peter na naman to. Magpagpag tayo sa topic na yan dito sa susunod. Lines you would not read in a kid's book. Hindi mababasa sa children's book. Pumasok si tatay sa kwarto ng maid and they live happily ever after. <laughs> Once upon a time, matulog ka ng bata ka, magse-sex pa kami ng nanay mo. Thank you. This is a combination of literature and lesbians. It will be called Tibong Adarna. kapag si Ellen, <laughs> kapag si Ellen Adarna nagpalagay ng bird, ibong Adarna. <laughs> Gusto kong basahin niya mga children's book na yan, ah. Okay, susunod. Worst thing to say in a job interview. Mahigpit po ba kayo sa sexual Sino kailangan ko tsupahin para makuha itong trabaho to? Uh, I'm sorry, I'm not wearing pants. I thought it was a Skype interview eh. Tanggap ka na, pare. <laughs> Okay. Speaking of, ang susunod nating mapapanood ang tinaguriang kauna-unahang white girl of Philippine stand-up comedy. Ha? Palakpakan natin. Ang laking aircon comedy ni Aldo Cuervo! Well, guys, make some noise! Hello. Good evening. My name's Aldo, and I could tell what you're all thinking right now. I know I don't look like I'm from around here. Tagantipolo kasi ako. <laughs> You guys assume that white people have it easier. Do you guys agree? Do you think so? Yes. Yeah, it's true. Pero have any of you tried being a white holdupper? <laughs> Sa totoo lang guys, ang hirap maging puting holdupper. Even though if I have a big kitchen knife, no one is afraid of me. They think I'm from MasterChef. <laughs> the most insulting thing, though, the most insulting thing that people assume is that I am a sex tourist. Why are you nodding your head, ma'am? <laughs> You're supposed to be on my side. No? Let me get this straight, okay? I'm not a sex tourist. Hindi ako sex tourist. Tagarito ako. I'm a sex local. mm-hmm. A little bit about me. I am a student. I'm still in college. And I have this one classmate. Her name is Lola Nelly. She's 64 years old. She's a senior citizen and also a student. I am so jealous of Lola Nelly. Imagine the discount. <laughs> Sakay lang siya sa jeep. Parang, Manong. <laughs> Katipunan, <laughs> estudyante, na senior, 50% <laughs> off! You know, and you know, the jeepney drivers hate her. They don't want her to ride with her ever. <laughs> You're like, ah, damn you, Lola! Don't ride with me! and she says there in the back like, wait till I get disabled. I'll be unstoppable! Grabe. Just like Lola Nelly, I take the Jeep every day. Mm, I'm a commuter. Any commuters in the house? Mm. One thing I noticed about the Jeeps, I appreciate the barkers, the jeepney barkers, because they are the most persuasive people on earth. The most persuasive. This one time, I was on my way home. Tapos may sumigaw sa akin, sabi niya, Mutalban! Mutalban! <laughs> Mutalban, alis na! Um, Antipolo? Mm. Sige na, sir. Alis na. Matalban! Baka hindi ako narinig. Antipolo? Sige na, sir. Isaan na lang. Alis na. Isaan na lang. Alis na. Sige na nga. Buntalban na ako, guys. so stupid, no? I admit that, but I was... When I was a kid, I was also very stupid. Nothing has changed. <laughs> Nothing has changed when I grew up. I was such a stupid kid. I used to actually think that Latinos spoke Latin. So instead of imagining Latinos going like, hey USA, don't you know I'm loco? <laughs> I used to imagine more, ora pro nobis peccatoribus, noctet in hora mortis nostrae. Amen. Bang, bang! You know, I need advice though, because I'm, I'm not good at a lot of things. I need advice, especially kissing advice. Because I, I don't know when to use tongue and when not to. So to ease attention, tension, I normally, I just tell her this. I tell her this. Listen, ganito. See you next week, Lola. anyway, that's my set for tonight, guys. Let me bring you back to your host, Ramon Bautista.